as iemand die woord het vir ons, wil ons graag luister. Ja, is lekker om hier by julle te wees, um, al die pad van die kaap af. Een eh, uh, vinnige woord wat ek net wil deel met julle vir ochend, gaan oor saad. Ons het een bykie gepraat oor saad, en die afgelopen tyd is dit nogal iets wat vir my uitstaan uit die woord het, wat die heren met my deel. En het gaan oor die woord wat saad is. Um, nou, 1 Petrus 1 vers 23 sê, dis onverganklike saad. Dis nie saad wat, wat gesaai word en wat nie sal opkom nie. Die gebrek le nie in die saad nie. Die gebrek le in die saai van die saad. So, 1 Petrus 1:23 sê onverganklike saad en Johannes 6:63 sê die Here sê vir sy disippels die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. So net daai twee goedjies saam, ek dink is belangrik dat ons as ons kyk na die kruis die saad wat ons saai, jy weet as jy wil mielies oes dan dan saai jy mieliesaad, as jy wil koring oes, dan saai jy koringsaad. So as jy kyk na die kruis aan die regterkant daar soos jy hulle sit, as jy wil vreugde oes, dan moet jy vreugde saad saai. As jy wil onskuld oes, moet jy onskuld saad saai. So, kom ons van die saad wat die woord het rondom al die onderwerpe, en daar is baie meer van hulle. En kom ons gaan saai die saad in ons harte, so dat die woord kan ontkiem, en so dat die saad kan groei, en een boom kan word. Sonder dit, help het nie ons probeer die vruchte plik nie. Jy moet die saad eers saai. Ek was maar net daar aansluit, een stikkie wat ek die afgelopen tyd gekry het, wat vir die Heer op my hart geleed het, is eh, ons boere is is almal nou besig om te plant. Party het al geplant. Ander gaan nou saad in die grond sit. En ehm uh, ek het een oggend land toe gery en ehm uh, terwyl die manne besig is om te plant, sit ek met hierdie gedagte in my kop dat dat elkeen van ons as boer het 'n uh, eh, verwagting van 'n oes. Ons sit elkeen saad in die grond of dit nou wat dit ook al is, mieliesaad of of eie saad of koring, wat dit ook al is wat jou toestand is. En, en ons sit met 'n verwagting van hierdie groot oes wat ons elkeen wil oes. Ons wil tog nie ons saai tog nie om 'n misoes te oes nie. En uh ek sit met hierdie verwagting en, en ek sê vir die Here, ons het elkeen so groot verwagting van hierdie hierdie great oes, hierdie ongelooflike oes, as jy in militêre praat, hierdie 20 ton oes, hierdie wow oes. En dis of God se gees vir my kom sê is maar maar dis die oes wat ek vir die mensdom voorberei het aan die kruis hierdie groot onvermydelike oes en dieselfde verwagting wat wat jy as mens sit vir jou vleeslike oes, het ek 'n verwagting dat julle as mensdom die oes wat ek aan die kruis vir julle voorberei het, sal opneem. Is eintlik nie 'n verwagting want ons sit ons iets op onsself, is God sit met afwagting dat ek en jy hierdie oes wat hy vir ons aan die kruis in sy seun voorberei het, sal opneem. En die aand het te gaan gaan soek in die skrif. Waar lees ons 'n bietjie van oes en ek kom op Matteus 9 af En daar staan en en Jesus het by al die stede in die dorpe rondgegaan en hy het hulle in die sinagoges geleer en van die evangelie van koninkryk verkondig en hy het elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En hoor net God se hart en toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer vir hulle gevoel omdat hulle moeg en uitgeput was. So skape wat geen herder is nie. Is dit hoe die wêreld daar buite lyk? Moeg en uitgeput, vol siekte en kwale. En toe sê Jesus vir sy disippels: "Die oes is so groot, maar die arbeiders is min. Die oes is so groot wat God vir ons wil gee in die vorm van sy seun, maar die wat dit besef is so min. En ek wil jou net bemoedig dat hierdie oes wat ek en jy gehoor het, hierdie goeie nuus wat ons as manne die naweek weer gehoor het, is 'n werklikheid en ons moet dit gaan leef daar buite. Dankie. Dankie julle vir hierdie kosbare inset. Ons is nou eenmal in die saad. En jy weet, dis interessant uh die engel Gabriel het na Maria toe gekom en gesê, geseend is jy onder die vrouwe, want jy sal een seenbaar, en jy moet om Jesus noem, Jesus Yeshua, verlosser, want is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En ons weet wat het gebeur, Maria's uitspraak aanvankelijk was bezwaar, sê jyre, maar dit is onmoendlik, ek het geen man geken nie. En dan sê die engel vraag, maar die geest van die Heere sal oor jou kom in haar reaksie is, laat het met my gaan, volgens die woord. Hier is die diensmacht van die Heere. Laat het met my gaan, volgens die woord. En in Maria's geval, het die woord vlees geword. Daarom kan Johannes skryf, hy sê, in die begin was die woord, die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Die woordkie onder ons beteken, hy het aanvankelijk onder ons kom woon maar hy het nie onder ons geblei nie. Hy het in ons kom woon. Hy het gegaan om vir ons plek te berei. Jy weet die ouders het dit verkeerd verstaan. En hy het gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. Eindelijk wat hy gesê het, as ons het regel verstaan, het gesê, ek gaan om julle te berei as my plek. Want hy het gegaan om ons te heilig. Onthou wat die Ephesians 5 gesê het, hy het omself vir ons oorgegee om ons te heilig, om ons te reinig, om ons sonder vlek of rimpel verheerlik voor God te stel, sonder gebrek. En in daardie proces het hy ons geheilig, hy het die tempel van my lichaam, waar die tempel is van sy gees, het hy gekom heilig, so hy kon terugkom en by ons kom woning maak. Dit is precies wat hy kom doen het. By ons kom woning maak. Die woord het vlees geword, en in ons kom woon. So hy woon nie meer onder ons vandag he. So vandag woon hy in ons. Maar ek dink, hy woon nog onder baie mense in die wereld, Jy weet, dat baie mense wat hom nie aangeneem het nie, en wie hy nie woon nie. En ek en jy, as ons tussen die mense beweeg, dan beweeg ons as sy gesante. Eindelijk beweeg hy in ons, onder hulle. So dan het hy ook nog steeds in die sin onder die wereld kom woon. Ek het gedink, ek wil vanmorgen praat oor een begrip, wat ek wil noem biosecuriteit, maar ek wil eindelijk oor het anders praat, dit het nou net verander. Ek wil praat oor die woord wat vlees word. Die woord wat vlees moet word. En ek het eindig gehoop, aan Daniel sal het sê, nou sal ek het maar sê. <laughs> maar jy weet, Daniel vertel dat hy die eerste kampie gekom het. En hierdie tyd van die sondagochend het hy een begeerte gehad, en is om by die huis te kom en vir sy sienkie te sê, jou asma pompie, is nie nodig nie. Dit is nie jou deel nie en nou is daar paar kampen voorbij geloop, en tyd voorbij geloop, en hier so staan een jong prediker voor julle vanmorgen, want ek sien waar gaat het heen, en sy getuinis is, wat ons so baie al beleef het, is, jy sien, voor ons staan hier die asma ding, in die asma pompie, en as ons eind langs die pad afgeloop het, dan kom ons achter, maar waar is die asma pomp, en waar is die asma, ons het nie achtergekom, toe dit verval het nie. Hoekom nie? Die woord het vlees geword. Die geneesingswoord, die saad het een boom geword. En daar die boom het een opbrengs gegee. En die opbrengs van die boom, is die manifestatie van die geneesing. Paie keer mis ons hierdie ding, Ons het een perceptie dat het skielik moet gebeur, dat het moet een donderslag moet gebeur, dat daar een wonderwerk moet gebeur, en dat ons die Heere vraag vir iets, en dan moet dit gebeur. En ek sê vir die ouwens, ek het een klompie manne met wie ek werk daar op, op die plaas, en hulle is, ek probeer hulle onafhankelijk van my maak, maar hulle beskou hulle as afhankelijk van my, en hulle het al die versoeken, ek wil 200 rand leen, ek wil 50 rand leen, my kind het skoene nodig, daai goede, jylle wat boer, jylle ken hierdie goede. En wat ek achterkom, ek kom achter, ek is nie die baas nie, ek is die stierjonge, want ek is die heel dag met admin bezig, om uit te sorteer wie het wat geleen, en wie het wat nou nodig, en wat er eense kind is nou op nood in die school, en wat eense paase broer is oorlede, verstaan jy, want hulle versoeke, is niks anders nie, as opdrachte, hulle versoeke, word opdrachte wat my rondstuur, En besef julle is precies wat ons met God doen, so lang met God gedoen het, dat al ons versoeken is eindelijk opdracht, Heere, gee my Heere, help my Heere, voorsien hier, Heere, beskerm daar, Heere, doen dit. En in werkelijkheid, as ons mooi ding daar oor, het ons eindelijk van God, wat God is, is die jonge gemaakt, wat moet rondspring en rondskarrel, om al ons nood en ons dinge te voorsien. God was groter as dit. God sê, ek het jou bemachtig ek het jou bemachtig. Hy kom by Maria, hy sê, Maria, ek het jou bemachtig om swanger te word met die woord van God, so dat hierdie woord vlees sal word, en nie net in jou nie, maar onder ons amal en in ons amal sal kom woon. En ek wil vir jou vraag, of jy besef vanmorgen, dat nie een van ons, nie een van ons wat hier sit, is minder as Maria nie. Die selle woord wat vlees geword het in haar is die selle woord wat vlees wil word in my en jou. En dit is die uitvloei van ons lewe. Nou kan ek by die story van biosecuriteit uitkom. Jy sien, ons het lang al in die vakgebied waarin ek betrokken is, in die veldsanheikinde, achtergekom, dat ons bezig is om die wetloop te verloor, die wetloop tussen die medicijne en die gogas, die kieme. Die kieme is meer as die medicijne. Die kieme is weerstand, word al groter, en die medicijne is al hoe minder effectief om dit te keer. En daar is baie ouds wat probeer keer in die medicijne wereld, maar ons maak dit nie. Julle weet, as jy na die medische wereld kyk, hoeveel mense gaan dood, daar is nie medicijne nie. Medicijne om dit gezond te maak nie. En toe het ons besef, wat ons nodig het is, een term wat ons gebruik is biosecuriteit. En biosecuriteit beteken dat ons een dier, of een mens as jy wil, wat siekte betref, sy weerstandsmechanisme waarmee God ons geskapen het, sy weerstandsmechanisme stimuleer. En as ons, dier bijvoorbeeld, instoffe, en as ons die mechanisme stimuleer, dan skep dit dan vind daar een reaksie in die lichaam plaas, wat teenlichaampies vorm. En die doel van die teenlichaampies, is om, wanneer so'n dier aan een siekte blootgestel word, om sogenaamde geheescelle te hee, binnen in die lichaam, wat baie vinnig is om die vreemde ding, die kiem, op te spoor, om te identificeer, en om te vernietig, voordat hy skade kan doen. Dit is die hele concept van biosecuriteit. Um, ehm, Rian het gestraan die beeld gebruik, as ons sien dat in die gerechtigheid van God het God voorsiening gemaakt vir alles wat ons nodig het om te oorleef op die planeet. En as ons dit schematisch of dit, as ons wil opsom, dan sê ons dit lee in die drie vlakke van beskerming, geneesing en voorsiening. Dis ons oorleving op hierdie planeet. En as ons net na iets soos beskerming kyk, dan het hy die vraag gevra, wat gaan ons beskerm in a in hostile country, in a gevaarlike land soos Zuid-Afrika? Wat gaan ons beskerm? Die, die alarmstelsel, die diewering, die star 9 mm parabellum aan my sy, uh, wat gaan my beskerm? Jy sien die vijand, die die wat stilslag en verwoes, het altyd die element van verrassing. En hy gaan jou vang die keer, wanneer jou broek op jou knie is, letterlijk. Hy gaan jou vang die keer, wat jy net tussen die ander nie afskakel van die alarm is. Jy sien, ek kan een fort maak van my huis, en laat niemand daar kan inkom nie, maar een of ander moet ek by die hek uitgaan, nou sê die ou net achter die tuinhekkie vir my mag. Hoor jy hulle? So, ons het een probleem, ons kan ons self so paraat maak as wat ons wil, maar ons is nog steeds blootgesteld, tensy, ons die beskerming, die gesag, in die rent, binnen ons dra. Of ons in die bad sit, en of ons in ons motor rij, en of ons in ons bed slaap, of ons in die gemeente sit. As ons gelaai is met die gesag, gelaai is met die woord wat vlees geword het. Nou het Louis ons morgen gesê, die hele concept gaan oor die saad. En jy sien, Jacobus skryf ons het nodig om hierdie saad te ontvang, die saad van Godse woord, want die saaier in Matthäus 13 lees ons van die gelijkenis van die saaier, hy sê, God is die saaier en, en sy woord is die saad. En nou kom saai hierdie saad in ons levens. En nou het hy een saadbed nodig, want jy weet, as het op die pad val, dan pak jy veel van die hemel het op. As daar harde oppervlakte is, as daar hardheid van hart is, dan gaan die voels dit eenvoudig oppak. Hy sê, ander deel van die saad val in die rotse, nee, uh, op die rotsachtige plekke, en onmiddellik ontkiem dit, maar jy sien, hardheid van hart, laat die voels het oppak, maar slapheid van knieën, slapheid van oorgawe, slapheid van aksie, soos die leiman wat op sy eie skeniere omdraai waarvan Salomo praat, die geestelike leiman, hy sê, nog een bykie slaap, nog een bykie sluimer, nog een bykie handen vir hom uit te ris, en jou armoede kom, hy jou toe aangestap, soos een gewapende man, daai situasie, wie wat, dan skiet ek nooit wortel nie, En ek is blij, ek kom na kamp toe argument onthal, en ek is vreselik blij oor die woord, maar ek stap daar uit en ek skiet nie wortel nie, want die wortel is my verantwoordelikheid. En dan, net so, as die warmte kom, dan verwelkie saad, verwelkie plant, en draad het nie vrug nie. Of, ek laat toe, laat die sorge van die lewe, en die, en die verleiding van die reikdom, en die grootsheid van die lewe, hierdie goeders, my so beet hou, dat die saad verstik word, dier die onkruid wat tussenin opkom, en dit kan ook nie vrug bedraan het, of, daar kan een sagmoedige saadbed wees. Jacobus 1 sê vir ons, hy sê, ontvang in sagmoedigheid, sonder vooropgestelde idees, met die oop aard. Ontvang die ingeplante, die bebroeide woord van God, so die woord in jou vlees kan word. En dit is Godse aard. Jy sê, maar ons moet ene onthou, hier die goed is nie kutspap nie. Die saad moet die oes voortbring onthou nou net wat sê die saad. Die saad sê, die gelijk is die saaier sê, 30, 60, 100-voudig. Hoekom sou daar 30-voudige saad wees? Of 60-voudige saad? Dit sê vir my, as hy sê 30-voudig, dan sê dit vir my 70% van die saad het, of op die pad, of op die rotse, of in die dooringsplant. So dit lyk vir my, dat die gebrek van die woord wat vlees word, die gebrek van die oes in ons levens, gaan oor, tot wat er mate laat ons toe, dat van die saad, tot wat er mate is daar, of in wat er areas van my leven, is daar een hardheid in my hart, waarin ek nie toelaat, dat die saad in goeie grond val nie. Voels pik het op. Wat er deel van my leven, van my belevenis van leven, is ek te slap in, om betrokke te wees, om deel te wees, om vast te vat. Want God het my die vermoe gegeen. Jy sien, God het al vir Kajan gesê, hy sê, Kajan, dat is verheffing as jy goed doen, die sonde leen loer voor die deur vir jou, maar jy moet daar oor heers. God sê, ek het jou bemachtig, hy sê, geen versoeking is meer as die vermoe in jou nie. Hy sê, dis nie dat God die versoeking sif nie, God sê ek het by voorbaat het ek jou gelaai met my gees, die gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wat die owerhede en die magte uitgeklee en in Openbar 10 toongestel het. Dit het ek by voorbaat gedoen. Dit is die gees wat in jou woon. Hy sê so geen versoeking is groter as my vermoë wat binne in jou is nie. So jy sien ek en jy ons het die verantwoordelikheid om daai wortel te skiet. Daar's areas in ons lewens wat ons nie wortel skiet nie. En dan laat ons soms toe, dat die, soos ek sê, die sorge van die lewe, en die ander dinge wat van buiten afkom, die saad verstik. Maar as ek en jy, eenvoudig, met een, met een ontvankelike hart, sonder vooropgestelde idees, net kan buig voor God, Godse gees, Godse engel, Godse boodskapper, wat sê, die Heilige Geest sal oor jou kom, en jy sal swanger word, en jy sal die woord wat vlees geword het voortbring in jou leven. Al is dit dan die geneesingswoord, wat sê, ek het nie meer die pompie nodig nie. Want dit is die woord, die geneesheerwoord, ek is die Heere wat jou genees. Dit is die geneesingswoord wat God na hom toestuur. So ek en jy nodig, om binnen ons dit te dra. Ons het gesê, as ons beskerming verstaan, dan besef ons, 2000 jaar gelede al het God een geestwet uitgevaardig. Het God gesê, waar my naam belei is voor die mense, daar is jou naam belei voor die engele, daar is die engele geactiveer, en hulle is dienende geeste wat uitgestuur word terwille van die uitverkonis. Ek sal my engele aangaande jou bevel gee. Nee, dis oud testament. Psalm 91 oud testament. Hoor wat sê in die nieuwe testament. Hy sê in die nieuwe testament, ek het my engele aangaande jou bevel gegee om jou op die hande te dra, so dat jou voet teen geen klip sal vand nie. Dis die nieuwe testament. Maar daar is een voorwaarde. Hy het my belei voor die mense, sal ek beleid voor die engele van God. Maar hy wat my verloon voor die mense, sal verloon wees voor die engele van God. So sien jy waar is daar moeilikheid? Sien jylle waar is die engele gebonde? Nie oor God besluit het, in die geval gaan hy werk, in die geval nie. Die engele is gebonde oor een rede, was oor die naam van die Heere verloon word. En daar het godsdienst ingekom en die vijand die aanslag gemaakt in ons, om ons laat dink dat God goed en sleg is. En ons het die naweek gepraat oor die konsep van vreesgeloof, maar kom ons probeer dit goed bymekaar sit want ek wil nou die hele naweek opsom. Ons het gesien dat wat gebeur het is daar's ek en God, dis my tempel en julle ken my uh, beeld goed. My liggaam wat 'n tempel is van die Heilige Gees wat Jesus deur sy offer met een offer vir altyd kom eh, heilig het en daar's ons ek wat in hierdie eh, tempel woon en toe het God se Gees gekom en ek het God se Gees genooi om in my te kom woon. Hoe het ek het gedoen? Ek het tot oortuiging gekom, dat die kruis vir my was. Dat ek ingesluid was, in Jezus, toe hy gesterf het. En dat ek ingesluid was, toe hy opgestaan het. Dat ek in Christus ingesluid was. Dat God my van die begin af ingesluid het in Christus. Daarom kan hy sê, hy het ons, wat dood was dier die misdaad en die onbesneerheid van ons vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, toe hy opgestaan het het hy die mensdom saam met hom levend gemaakt, het sluit vir my in, dier dat hy ons die misdade vergewe het, en hy die skuldbrief tegen ons uitgedelg, en ek het tot die oortuiging gekom, ek was ingesluid, en dan sê hy, dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegeet, en ek het gesê, ja jyre, ek aanvaard dit, ek geloof dit, ek is oortuig, nou ek wil julle dit sê, ek is nie intellectueel oortuig nie, ek is oortuig die Godse geest, Voor 24 jaar in my leven was ek intellectueel oortuig. Omdat iemand het vir my gesê het en ek het gegloed. Maar eers na 24 jaar het daar iets met my gebeur, het Godse geest gekom en Godse geest my oortuig daarvan en dit een werkelijkheid in my leven gemaakt, en dit was die dag, wat ek onwaarlik kon innooi, en wat Godse geest in my kom woon het. En nou het Johan dit genoem, en, en uh, Rian het dit genoem, hy sê, nou dat Godse geest in ons kom woon het, met sy volheid, en dit beteken alles, Al die beloftes, die volheid van die Godheid wat lichamelijk in Jesus gewoon het, woon nou in my. En nou sê hy, hierdie volheid, hierdie volheid, die beskerming, geneesing, voorsiening, liefde, vreugde, blijdskap, alles wat ingesluid is in Godse wees en sy bestaan in, woon nou in sy volheid in my. En nou sê hy, ek staan by die deur, ek staan by die deur van jou denken, en ek klop, en ek wil graag hier, jy moet oopmaak, want ek wil met jou gemeenskap hee. Ek het jou lief, ek wil die liefdespel met jou voltooi so dat energie vry kan kom, so dat kracht kan wees. Jylle sal kracht ontvang, sê hy, wanneer die heilige gees oor jylle kom. En dit is die proces wat gebeur waarvan Joel praat. Joel sê, ek gee jylle die leraar tot gerechtigheid, dit is Godse gees, hy is die leraar tot gerechtigheid. Hy sê, en dan, as hy gekom het, as hy gekom het, sal hy by die deurklop, ek, ek modificeer nou bykie vir Joel, ek sit bykie nieuwe testament by Joel, Joel 2, hy sê, ek stuur die leraar tot gerechtigheid, en as hy gekom het, sal hy by die deur staan, en hy sal klop en hy sê, as iemand die deur oopmak, sal ek ingaan. As iemand sy gedachte, as iemand een sagmoedige hart het, en hy maak die deur oop, sal ek ingaan, en ek sal met hom maaltijd hou, en hy met my. En in die, die proces sal ons verander word, dier die vernieuwing van ons denken, en die paarskuip, hy sê, eerst sal die dorsloos vol koring word, koring is brood, is woord, hy sê, woord, hoor net, wat betekent, die dorsvloer sal volkoring word, wie klink het vir my, dit klink soos saad wat ek saai, wat een plant word, wat volume kry. Jy weet, ons hier in die schema is bekend met pekanete. Jy weet, die groot ding van een pekanete is een fantastische ding. Hy het een geweldige opbrengs en een baie goeie prijs, maar hy het een kinkel in sy stert. Jy wacht ten minste 6 jaar voordat jy begin. En as jy begin, dan oes jy een tjekkersak vol. In die volgende jaar oes jy een mindkie vol. In die volgende jaar een kruiwa vol. Maar dan, oes jy een bakkie vol, en dan oes jy een waar vol, en dan oes jy een link vol. En dis die beginsel, kan jylle verstaan wat Louis sê vanmorgen? As ek die boom kans gee, as ek toelaat dat die dorsvloer volkoring word, en die parskyp, die dorsvloer en die parskyp praat hy van die ding, as net twee beelde, die parskyp van mos en olie oorloop, hy sê jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige gees oor julle kom, sien jy die uitstorting van Godse gees, dit is Godse hart. Dit was Godse hart van die begin af. Nou goed, dit verstaan ons baie goed. Maar hierdie proces, hierdie proces, om die dorfvloervolkoring te kry, om die paarskuip van mos en olie te laat oorloop, nou moet ek jy, jy moet verstaan, wat is mos en olie in hierdie geval? Anders, as die woord, wat in ons kom woon het, wat manifesteer, wat vlees geword het. Jy sien, wanneer die paarskyp van mos en olie oorloop, is dit die vrug van die boom, wat uit die saad uitkom. Die saad wat ek ontvang het, ek het die saad van God, die onvergankelike saad van God ontvang, en nou wil hierdie onvergankelike saad, wil nou deurbeweeg na my denke toe. Maar dit is 'n liefdespel, dis 'n liefdesproses en dit gaan nie plaasvind sonder my toestemming nie, sonder my goedkeuring nie, sonder my samewerking nie. Anders is dit nie liefde nie. En hierin kom nou 'n beeld. Dat, nou kom Jesus en Jesus maak uitspraak in Matteus 10 daar by vers 27. Hy sê: "My skape luister na my stem en hulle volg my." En ek gee hulle die ewige lewe. Nou jy weet ons het in die ou godsdienstvorm het ons altyd vers 28 lees, ek geel die eeuwige lewe, niemand sal uit my hand uitruk nie, so eenmaal gered, altyd gered, alles is hankie door nie. Maar luister na vers 27, hy sê, my skape luister na my stem, en hulle volg my. Jy sien, en nou kom uh, Jesus in, in, in Johannes 8, en hy kom, hy breid op hierdie ding, hy sê Johannes 8 by vers 31, hy sê, as jylle in my woord bly, as jylle in my saad bly, Hy sê, dan is julle waarlik my disciples. Nou, een disciple is iemand wat volg. Die definitie van een disciple is iemand wat in iemand anders spoor loop. Maar die woord discipline kom van disciple af. En sommer net een tip vir die paas en maas en die onderwijs is hier tussen ons. Besef julle, dat discipline is, wat is die wortel van discipline? Is nie om, om te sê, as jy so maak of so maak, dan voeter ek jou nie die wortel van discipline is om so voor te loop, dat iemand een spoor het om in te trap. Ek onthou toe ek een klein sienkie was, tot ons groot boord gehad. En dan gaan ek en my pa, en gaan plik ons perskes. Maar daar is maar bykie doorings en gras en goed, wat my voete steek, en ek is nog net so klein, en pa loop hiervoor met sy groot voete. En hoe pa my gewys het en gesê, trap net waar ek trap. En het is kostlik, daar waar pa getrap het, het hy die gras in die dorings plat getrap, in die sachte grond, en as ek so spronge moet spring, want my kriekies was nog kort, dan spring ek so in pa's spore achter hom aan, ek onthoud het soos gister, hoe dat ek pa in sy spore kon loop, besef jy pa's, dis wat jou kind nodig het, hy is een spoor om te volg, dit maak van jou kind een disciple, God het een spoor getrap, mense, hy het in sy seen, een spoor kom trap, vir my en jou, een spoor waar ek en jy kan trap, sonder dat ons in die doorgang trap. Sonder dat ons ons voet tegen een klip sal stap. En nou sê hy, as jylle in my woord bly, is jylle waarlik my disciples. Is jylle waarlik my volgeling. Hy sê, want om my te volg, beteken om my woord te volg. Dit help jy te sê, ek is kind van God, ek volg jy sy woord nie. Dit is leefwoorde hy sê, jylle waarlik my disciples, en dan kom hy en hy sê volgende ding, hy sê, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sê jylle vry maak. Die waarheid sê jylle vry maak. Nou is dit een grotere nasie, wat hy praat met die jode wat om gegloed, en hy sê, maar, hoe kan jy sê, ons moet vry word, ons het dan nog van niemand slavendienst verrig nie. Ons is een vry nasie, hy is nie helemaal so vry nie, die Romeine heers oor hulle, maar die Romeine het nou hulle helemaal van een slawe gemaakt. Maar hy sê, hoe kan jy sê, ons is nie vry nie, ons is vry, hy sê, as jylle in die sonde bly, is jylle slawe van die sonde. So dis waar oor ek sê, jylle moet vry word. Maar as die sien jylle vry gemaakt het, is jylle waarlik vry wees. Dan eh, gaan die gesprek aan. Nou kom Jesus by een punt dat hy sê, maar, eh, nou, nou beroem hulle, hulle sê, man, ons is die kinders van Abraham, en ons het van niemand nog slawe die te vrug nie, dan sê Jesus, maar, jylle dink jylle is kinders van Abraham, hy sê, maar eindelijk is jylle kinders van die duivel. Hy sê, want jylle doen die wil van jylle vader, ek het gekom die wil van my vader te doen, jylle doen die wil van jylle vader. Hy sê, want jylle vader is een mensemoordaar, en die vader van die leen. Hy maak dood, hy maak dood uit, hy sê die wat stilslag en verwoes, en dan gee God die skuldig, glo jylle om. So het die godsdienst ons geleer. So sien jy wat het gebeur met die godsdienst. Die godsdienst het ons weggeleid van die woord af. En nou sê Jesus een belangrike ding, die Jesus sê, as die licht in jou duisternis is, hoe groot is die duisternis dan nie? Want jy sien, dit wat vir ons die licht moes wees, dit wat ons licht moes vind in die woord, was toe al die tyd nie die licht nie, want die woord was verkeerd aangewend, want dit is precies hoe die vijand maak. Rian sê dit vanmorgen, Jesus' bewapening, Jesus' biosecuriteit, het daarin gelee, dat toe die vijand met sy aanslag na hom toe kom, het hy gesê, daar staan geskrywe. Daarmee het hy die vijand plat gemaakt. Hy het nie gesê, wacht bykie, oh, laat ek net my bybel gaan haal nie. Laat ek gauw naslaan nie. Wie wat hy gesê? Hy gesê, ek is die levende woord. Ek wil jou vraag vanmorgen. Want dis waar in ons werk kan jy sê, ek is die levende woord. Jy weet, dat is een profetiese beeld. Die volk Israel trek uit Egypte land uit, tot die rooie see. En daar by die rooie see, die doop, speel God klaar met Faroe, met die verlede. Faroe kon tot by die rooie see nog een aanspraak om hulle maak, maar die rooie see het laag gespeel met Faroe. Die rooie see het echter nie klaar gespeel met hulle oud denke nie. Hulle denke moes verander word. Dit het 40 jaar gevat. Om hulle voorbereid te kry vir die beloofde land. En in die 40 jaar het God vir hulle gesorg, dier vir hulle die brood en die, die manna in die kwartels te gee, onthou julle, in die water uit die rots uit. Maar dan kom daar weer een situasie, waar hy vir Joshua sê, toe Mooses dood is, toe die vlees tot niet is. Mooses staan in die geval vir die vlees, hy sê, my knig Mooses is dood, die vlees speel nie meer een rol nie. Hy sê, Yeshua, wie is dit, is Jesus. Hy sê, vat jy die volk, leie hulle in die beloofde land in. So jy sê, daar is een tyd waar daar een vleesaktiviteit is, maar daar kom een tyd waar die vleesaktiviteit neergeleg gaan word. Iemand het gesê, ons moet enig oor die eindtijd praat, miskien moet ons. Uh, die vleesaktiviteit neergeleg word, en ons dier die Jordaan moet trek in die beloofde land in. Maar wie wat het aan die Jordaan gebeur, wie wat Godse beloofde het gesê, dan sal jylle nie meer eet van die manna en die kortels nie. Jylle sal eet van die opbrengs van die land nie. Hierdie boek is die manna in die kwartels, dis die brood wat hy die hemel neergedaal het. Maar, die opbrengs van die land, is dit wat hier is. En die dag gaan kom, wat ek en jy eet, van die opbrengs van die land. En ek en jy is die land. Want dis ons hier, wat die saad gesaai is, is het nie? Dis ons hier, wat die boom gegroeid het. Dis ons hier, wat die vruchte van die boom nou versigbaar is, is het nie? So dit beteken ek en jy gaan eet van die opbrengs van die land. Waar is die opbrengs? Die opbrengs is binnen ons. Die koninkryk van gods binnen jylle. So besef jy, dan het ek nie nodig om te sê waar is my bybel nie. Want Jesus het nie gesê, wacht, ek my bybel gaan haal nie. Jesus het gesê, ek is die levende woord. Hy sê, daar staan geskrywe. En toe die vijand vir hom die skrif aanhaal, uit context, hy het precies soos hy dit doen, soos hy dit al vir 2000 jaar met die hele godsdienst stelsel doen, toe kon Jesus om antwoord en sê, daar staan ook geskrywe. Want nou jy ons het gesê, die duivel kom en hy sê vandag, vir die kerk, hy sê, daar staan geskrywe, Godse wees boek aan ons en sy gedagtes boek aan ons en ons kan het nie verstaan nie. Dis alleen, dit staan wel, dat sy wee boek ons en sy gedagtes boek ons en, maar dit, daar staan ook geskrywe, maar soos die reen in die sneeuw van die hemel neerdaal daar nie terugkeer nie, so sê, God sal my woord wees, sal my nie leeg na my toe terugkeer nie, hy sê, ek stuur my gedagtes wat boek in jylle is en verklank ek en ek stuur het na jylle toe, so dat dit my kan behaag in dit, waartoe ek dit uitstuur. Hoor jy hulle? Hoor jy God se hart? Jy weet, daar staan geskrywe. Die Here het gegee, die Here het geneem, geloof sy die naam van die Here wat Job gesê het, maar daar staan ook geskrywe dat dieselfde Job gesê het: "Ekskuus Here, ek het nonsens gepraat van hoor sê ek van u gehoor met nou my oogie gesien. Ek roep en ek trek dit terug." So jy sien, om in sy woord te bly beteken dat ek en jy so betrokkeheid, die Engelse woord commitment, so commitment in woord sal hê dat hierdie proses kan voortgaan. En al die manne, ek wil met die manne specifiek praat. Manne, besef julle, wat is ons rol? Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof is van die gemeente. En wat is die manse rol? Die manse rol is, is om in die huishouding die beskerming te gee. En ek en jy het dit nie in ons spieren nie, ons het nie in ons matjougeid nie, ons het nie in ons geld nie, ons het nie in ons alarmstelsel, ons het dit nie in die stare parabellum aan ons sy nie. Wie waar moet dit wees, dit leer in ons harte die opbrengs van die land. En daarom, manne, kan ons nie bekostig om een enkele steen onangeroer te laat om geïmmuniseerd te wees in woord nie. Ons kan dit nie bekostig om een steen onangeroer te laat nie. Daarom is het so kritisch belangrijk, hy sê, dis as jylle in my woord bly, wat jylle waarlik my disciples is. Jy sien, ek wil sê, daar is disciples, en dis ware disciples. En die wat in sy woord bly, en bly beteken, to remain, om daar te wees, om daar paal te wees. En, en Rian het het vir ons aangehaal vanmorgen het gesê, die psalm een man, hy oordink Godse woord, dag en nacht. Hy is altyd betrokke by Godse woord. En jy sê, nou kom, kom die hele Nieuwe Testament, nou kom, kom hoedag ons aan, hy sê, moet nie die onderlinge bijeenkomst versuim, nie kom nie, wat krijg ons in die onderlinge bijeenkomst? Skryf woord. Skryf woord sien jy wat gebeur, Paulus sê, een het geplant, die ander het nat gemaakt, maar God laat groei, maar jy sien die proces is, in die onderlinge bijeenkomst het een miskien die saad gesaai in jou leven, maar ander kom maak nat, maar die proces moet aangaan om die boom te voed, en ons moet verander word in die vernieuwing van ons denken, kan jy sien, ons sal nooit kan bewys dat God sy wil welgevallig en volmaak en goed is, as ons denken nie daarmee gevul word nie, as die dorfloon nie volkoring word nie, as die parkheid nie van mos en olie oorloop nie. Jy weet hoe ek op universiteit was, ek een professor gehad in fysiologie, en hy het een stelling gemaakt, hy was so'n cynische rage ou, en hy het altijd gesê, hy sê, most of the students are just here at university to estimate the minimum requirements for the degree. Praat gister met my swaard Jaak, en hy vertel van iemand, ek moet nou versichtig wees wat ek sê, no names, no pack drill, sê hulle, maar die universiteit het een probleem met hierdie ou gehad, hierdie ou was een legende in die universiteit, en hy het het moeilik gemaakt vir die overrede, <laughs> die ou is eindelijk gehad, hy moet nou klaar krijg, toe sê die ou vir die prof, hy sê, dit is die makkelijkste ding in die leven, as jylle my hier wil uitkry, ek het gekom om my graad te kry, gee my graad en loop ek, <laughs> <laughs> Maar jy sien baie van ons ouens het hierdie ding in ons harte. We're just estimating the minimum requirements for the degree. Ons sê, Here, as solank ek net U aangeneem het, solank ek net die tiket hemel toe het. As ek 'n kaartjie hemel toe het, dan is ek reg. Dit is wat God sê met ons gedoen het. Maar dit gaan nie werk nie. Dit het nie gewerk vir 2000 jaar nie. Dit gaan nie vir jou werk nie. Wat ons nodig het is om waarlik sy disippels te wees. En dan sê hy, dan sal ons die waarheid ken. Die waarheid sal ons vrymaak. Jy sien, Johannes, die skryver, het vir ons een belangrike ding geskryf, in Johannes 1,7, hy sê, die wet en die profete het dier Mooses gekom, hy sê, die genade en die waarheid het dier die Christus gekom, het dier Jesus gekom, die genade en waarheid, nou ek wil het so uitbeeld, en sê, as God hier is, en ek is hier, het God met genade, het hy die totale afstand genade, dier genade is julle gered, dier die geloof, nie uit die werke nie, maar ander woorde, dier genade het God die totale afstand tussen my en jou oorgesteek, hy sê, ek kom tot by jou, Ek het nie halfpad gekom en sê nou wag ek vir jou nie. Hy het reg deur gekom. Hy het eintlik geloop. Hy het sonde geword in ons plek. Hy het nie gesê ek sal bietjie vat of vat jy bietjie nie. Hy het nie gesê ek dra bietjie straf en dra jy die res nie. Hy het al die straf gevat. Hy het al die skuld gevat. Hy het al die smarte, al die siekte het op hom geneem. Hy het totaal dit oorgesteek, dis genade. Maar dan skryf Johannes vir die geliefde broer Gaius in die derde brief, algemene brief van Johannes, die eerste hoofstukke is net 1 by vers 2 en 3 skryf, hy sê, ek was baie blij, toe broeders kom en hulle vertel vir my, dat jy, dat het met jou goed gaan, en dat jy gezond is, dat die woord in jou leven vlees geword het, is eindelijk wat Johannes sê, hy sê, toe vertel hulle my van jou waarheid, soos wat jy in die waarheid wandel, hy sê, dat is jou waarheid met die waarheid, En die hele kerkwereld is vol van sogenaamde waarheid maar jou waarheid. My vraag is, stem jou waarheid oor een met die waarheid? En ek dink ek klomp van julle mannen wat kom kamp in die naweek, het achtergekom jou waarheid en die waarheid is toen nie die selle nie. Maar dit is nooit te laat om die draai te maak en te sê, ek verruil my waarheid vir die waarheid. Maar nou sê hy, hy sê dat het met jou goed gaan en dat jy gezond is, soos wat jy in die waarheid wandel. Nou kyk mooi, die woord wat vlees word, dier genade, deur die genade wat deur die Christus gekom het, het hy ons in sy volheid ons ontvang van hom genade op genade dat hy vir ons alles kom gee. Nou sê hy ek sien dat dit met jou goed gaan en dat jy gesond is soos wat jy in die waarheid wandel. Nou sien waar is waarheid? Waarheid is my reaksie. Om in die waarheid te wandel is die wyse waarop ek terugstap waar ek hierdie band met God bevestig, soos wat God homself met my versoen het hy het al die pad na my toe gekom, hy het nie halfpad geloop nie, hy het al die pad na my toe gekom, tot by my, hy sê, ek is met jou versoen, ek het jou lief, ek wil met jou verhouding hee, en wat doen ek? Ek sê, Heere, ja, ek aanvaar wat hy het gedoen het, allemaal wat hom aangeneem het, en wat hy mag gee om kinders van God te word, ek aanvaar wat hy het vir my gegeet, en dis wat hier gebeur, net soos dat hy my dier genade, alles geskenk het uit genade, hoeveel beloftes daar ook al is, en om is hulle ja en amen, daar is geen belofte uitgesluit nie, alles is ja, maar nou sê hy, Daie beloftes kan net werk dier ons. En hoe werk dit? Dit werk dier dat ons in die waarheid wandel. En dan sien jy dit is in die area waar daar nie waarheid is nie. Waar ek nog nie in die waarheid wandel nie. Is die area waar die saad op die grond geval het. Is die area waar die saad nie doorings geval het waar die sorge van die lewe my beet kry, en waar die slapheid en die leiheid inkom, om nie wortel te skiet nie, en dis waar oor die saad net 30 of 60 voudig dra, en nie 100 voudig dra nie. Maar wat is Godse standaard? Godse standaard is dat ons in ons hele levenswandel heilig sal word, ons te volmaakte stand voor God. Nou sê hy, wandel waardig die stand, wandel waardig die roeping. Hy sê, so jy het nou nodig om in jou hele levenswandel, in jou wandel, ook heilig te word. Hoe word ek heilig in my levenswandel? Ek word heilig in my levenswandel dier in die waarheid te wandel. En hoe doen ek dit? Ek doen dit dier die waarheid te omhels. As iemand in my woord bly, sê waarlik my disciple. Nou verstaan julle waar oor Paulus vir Timotheus sê, verkondig die woord net in twee tyde, tydig en ontydig. En waar oor hy sê, voed jou met woorde van die geloof. Terwijl ons praat oor woorde van die geloof, kyk mooi wat het met ons gebeur die naweek. Ons het die naweek gesien dat geloof is alles. Geloof is die proces waardoor ons nommer 1 aangeneem het. Kyk mooi wat er rol speel geloof. As die vijand ons wil neutraliseer, Godse droom wil kanseleer in ons levens, moet hy in die eerste plek hier een blok insit. Nee daar. Moet hy een blok insit so dat ek nie Godse geest innooi nie. Hy moet my laat verstaan dat ek, en dis wat met my gebeur het in die sin, Voor twintig jaar wat ik gesoek het naar God in mijn leven. Hoekom het ik gesoek na hom? Was hij al ver? Hij is nabij, hij was elke dag bij mij. Hij werd die deur gestaan en klop. Maar wat was mijn probleem? Ik was een zondaar, ik was zo so minderwaardig. Ik kon niet God's heilige geest toelaten in een onheilige tempel niet. Want ik heb niet besef dat 2000 jaar geleden, 2000 jaar voordat ik geboren is, was die tempel reeds gereinigd niet. Want God zegt mij, vertel, ik is een ellendeling en een zondaar en een mislukking en slecht. En daarom het hy effectief hierdie ding geblok in my leven. In twintig jaar was hy gespook, voor ek dit kon snap. Maar wie wat gebeur toe? Toe sit ek vir nog elf jaar, <laughs> onder een wet. En ek verstaan nie dat Jesus die wet volbring het nie. En ek dink ek moet punte kry by God, met die goeders wat ek doen. Hoor jylle? En ek het nie in Godse ris ingegaan nie. En wat gebeur? Jy sien die vyeboom is vervloek, die werk het, mense eie poging is vervloek. Hy kan nie werk nie. En daarom het God se gees al die tyd in my gewees en gestaan en klop by die deur en ek het gesê, "Ja Here, is reg." Maar in plaas ek moet om maaltyd gehou het, het ek gaan werk vir hom, het ek gaan koeksusters bak. Kom maar, hoor julle. So julle sien die twee punte, die twee plekke waar die vyand effektief ons wil kanselleer. Nou goed, die genade is is dat die waarheid het deurgebreek, ek swaardig. En nog een waarheid het deurgebreek, die wet is volbring. En ek behaag nie God meer dier wat ek doe nie. Ek behaag God dier te aanvaar wat sy sien gedoen het. Dier genade is jylle gered dier die geloof. Geloof is om te ontvang. Ok, en toe wat gebeur, toe die proces begin plaasvind. Maar nou is daar aan een proces wat hier plaasvind. En dit is, o, dat ek net sê, een ding wat hier een rol gespeel het, in hierdie hele concept, is, ons het gesê, geloof, staan op hierdie drie pilare. Een is Godse droom wat bekend is. As Godse droom bekend is, dan skep dit by my begeerte en dat activeer my wil en ons gesê, dit is geloof. Maar kyk nou net die twee kante. Godsdienst het vir ons geleer dat Godse droom positief of negatief kan wees. Die Heer het gegeer, die Heer het geneem, onthou jy die halwe story wat die vijand ons mee bedien het. En toe ek God so sien, en om God nie kan vertrouw nie, Toe skep dit by my begeerte, maar negatieve begeerte. Negatieve begeerte is vrees. En toe gaan neem ek meer polisse uit, want ek moet voorsiening maak. Of ek klim in my kar en ek gaan Australië toe. Want jy weet hoe moet dan verantwoordelik wees. Want dit is Godse manier, hy los hy hoe eenvoudig uit. So Afrika, Zuid-Afrika is in sy kanone. Hoor jylle? So ek moet nou maar liewe vlug, nou vlug ek. <laughs> Maar kyk net wat gebeur my wil is geactiveer in die proces, en ek noem dit geloof, maar die geloof werk weer vrees, terwyl as ons besef, as ons die waarheid van Godse woord hoor, dan sien ons Godse droom van my kan net positief wees, Godse droom is, vir my is gezondheid en die siekte nie, en as ek vir jou vraag, siek of gezond, wat kies jy, dan is het logisch wat jy kies, jy kies gezondheid, hoekom? Omdat jy daarvoor ontwerp is, so jou begeerte en jou ontwerp loop saam, so jy sien Godse begeerte vir jou, en jou begeerte vir jou selfs die selle, So, dis positief. Dit aktiveer jou wil positief, maar God se droom is die liefdesdroom. So geloof werk of deur die liefdespad of dit werk deur die vreespad. En in my lewe het dit vir soveel jare deur die vreespad geloop en die meeste Christene en gelowiges daar buite in hulle lewens werk dit deur vrees in plaas van deur liefde. En dit is interessant, daai skrif in Galasiërs sê Louis gisteraand wys hy vir ons weer op daai Galasiërs 5, ek dink is vers 6 wat hy sê in Christus het nog die besneenheid, nog die onbesneenheid enige kracht, maar die geloof wat dier liefde werk, en die woord werk, is die woord energeio. Geloof, ware geloof, besef jy, hierdie vreesgeloof is eindelijk nie geloof nie. Dit is een valsheid, dit is een namaaksel. Hoeveel christene daar buiten, sy geloof is gebouw op vrees, God is nie werk met vrees nie. Het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. So God se gelowige werk op liefde. En hierdie liefde, liefde God se liefde is die energie om geloof vry te stel. Want jy sien, dis geloof wat gemaakt het, oortuiging, geloof is oortuiging, is oortuiging wat gemaakt het, ek Godse geest genoeg het, dis oortuiging wat, wat my oortuig, dat ek gelaai is met elke moendelike gave, met elke geskenk van God, en dat ek sê, ek kan nie bekostig om nie in sy spoor te loop, nie, ek kan nie bekostig om die onderlinge bijeenkomst te versuim, nie, ek kan nie bekostig om my nie te voet met woorde van die geloof nie, ek kan my nie bekostig om enige tyd, of het nou tydig of ontydig is, nie my in Godse woord te wees nie, om nie sy woord te oordink dag en nacht nie, Ek kan dit nie bekostig nie. Wat jy sien, ek is oortuig daarvan, dat hierin is die oordrag van Godse saad, uit Godse geesheid, in my denken, so dat die paarskheid van mos en olie oorloop, so dat die woord vlees word in my leven. Dis wat moet gebeur. Dan kom die koninkryk. So man, ons kon hier naweek gekamp het, en ons kan hier uitry op op 'n wolk en sê dit was wonderlik. Maar weet jy wat, waaroor gaan dit? Dit gaan soos Maria wat gegaan het en die woord na haar toe dink het. Daarom gaan dit vir my en jou om hier uit te gaan en die woord in ons hart te oordink. En te oordink. En kyk met Maria. Die engel was nie vandag by haar en morgen was Jesus daar nie. Die engel was vandag by haar en 9 maanden het gevat. of het nou 6 jaar of 9 maand is, maar die baba moes groei. Die woord moes gereed word, gereed gemaakt word, om in die wereld vrygesteld te word. En Godse geneesingswoord, Godse voorzieningswoord, Godse beskermswoord, moet gereed gemaakt word binnen in my, reid word, om in hierdie wereld die effect te gaan neem. Ek kan dit prematuur, Ek kan prematuur, kan ek hierdie woord spreek. Jy weet die 7 seens van Skefa had by die ouwe gekom wat met die duivel besete was en sê, kom ons vat shortcut. Ons bestraf jou in die naam van die Jezus wat Paulus verkondig. Julle weet wat is die resultaat. Die boom was nie recht nie, die vruchte was nog nie eetbaar nie. So dat dit nie gewerkt nie. En besef jy hoe dikwels gebeur het vir soveel mense wat bezig is om die minimum vereistes vir die graad die minimum vereist is om net die hemel te haal. Om dit te onderzoek, dat ons in een situasie is, wanneer die, die aanslag van die vijand op ons kom, die teenstand in ons kom, die versoeking kom, dat is die vrucht in die ruip nie. Ons het nie die biosecuriteit nie. Na by jou is die woord in jou mond die waard. Maar denk bykie mooi, waar kom het vandaan? Hy sê, die geloof dan is dier wat? Die woord. Die gehoor van die woord. Die woord die woord kom dier die prediking. So God sê, ek het nodig om die woord te hoor, en te hoor, en weer te hoor. En wat er woord? Nie die vreeswoord nie. Nie die vreeswoord nie. Want jy sien, dit is wat die duivel sê. Die duivel sê, die woord sê. Maar die Christus, die Christus, Jezus, in ons haar, die geest sê, daar is dan ook geskrywe. Die geloof moet dier liefde werk. En jou geloof kan nie, en my geloof kan dis nie gebouw wees op vrees nie moet gebouw wees, op liefde. Maar kom ons, maak het gauw praktisch en ons som het op. Nou, kyk ons, na, wat is ons positie? God het ons teruggeplaas in gesag op aarde. En nou het hy gesê, as jylle my woord bly, as jylle waarlik my disciples, as jylle soos my skape, my volg, dan is jylle waarlik my disciples. Hy sê, en dan gee ek jylle my leven. Ek gee julle die ewige lewe, niemand sal julle uit my hand ruk nie. Dit klink vir my soos Hebreërs 13 vers 5 wat sê die Here is vir my en ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens my doen? Dit klink vir my soos eh, Romeine 8 vers 32 wat sê as God dan vir ons wil, wie kan teen ons wees? Want hy sê ek gee julle my lewe. Hy sê ek verbind my aan jou. Wat is ewige lewe? Ewige lewe is om hom te ken. Om om te ken beteken om hom intiem te ken, om een met hom te wees. So as hy sê ek gee julle die ewige lewe, dan is dit nie 'n pie in the sky eendag as ek doodgaan nie. Wie wat is dit? dit is hy, sy gemanifesteerde, tasbare teenwoordigheid in my leven. Dis die eeuwige leven. Dis waarin ek jy leven. Besef jy, dis vir ons belangriker as die siekstof wat ons inneem. Dis vir ons belangriker as die kost wat ons eet. Dit is ons leven. En dan plaas hy ons in die koninkijk. Hy sê, hy bid, hy sê, vader, ek bid nie dat jy hulle uit die wereld wegneem nie, maar dat jy hulle van die bose bewaar. En dis wat hy kom doen het. En nou kyk ons as ek en jy kyk na die situasie waarin ons ons bevind, bevind ons ons in twee wêrelde. Ek wil dit so teken. Hierso is die geeswêreld. Die geeswêreld van lig, die geeswêreld waarin God beweeg. En God het ons ingetrek in die geeswêreld en hier's ek en jy, hier's ek. En hierso is die vleeswêreld, die fisiese wêreld waarin ek en jy onsself bevind geeswereld, vleeswereld. En God sê ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie. So ek en jy is nog steeds in die vleeswêreld, maar wie wat? Ons is wel in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie, want eintlik is ons nou van die geeswêreld. So sien jy wat jou posisie. Nou kyk nou mooi, in die vleeswêreld kom die vuurige pile van die bose. En hy kom met sy aanslag, hy kom deur die politiek en hy kom met die slegte nuus en hy kom met die al die aanslag. Kom hy en wat wil hy doen? Hy wil my bedreig, hy wil my weer terugbring in die mag van duisternis. Hy wil my terugbring in die mag van die leen, van die suggestie. Dis sy hele aanslag. So, luister net na die nies en hoor of dit goeie nies is. Hoor, mooi. En dan sien jy wat is die aanslag. Maar, ek en jy is gekoppel aan die geestwereld en wie wat, hier is die deur. En die geest staan by die deur en hy sê, ek klop. En as jy oopmaak, sal ek inkom in jou maaltijd hou en jy met my, sê dit is herhaling van hierdie prentjes, net op een ander manier. Hy sê ek wil met jou maaltyd hou. Uh, ek wil gemeenskap met jou hê. Ek wil die liefde en die vrede en die blydskap en die voorsiening en die beskerming en die genesing en jy noem dit. Ek wil elke moontlike belofte wil ek in jou oordra. Hy sê want ek het nie net jou in gedagte nie. Ek het 'n nageslag in gedagte. Hy sê ek het 'n geslag van God gesoek. Hy sê jou lewe moet 'n seën wees. Hy sê want mense beoordeel jou nie op jou stand nie, ons sê hulle beoordeel jou op jou wandel. En uh, wat gaan hulle sien? Hulle gaan die uitsorting van God se gees sien. So wat moet gebeur? Hierdie dinge is die geestelike goed, die pink nê. Nee. En nou kom God se gees en hy sê Ek wil hy moet van binnen af. Paulus sê doring in die vlees. Paulus sê, jyre trek die doring uit. En jyre sê, Paulus, ek het vir jou genoeg kracht gegeen. My kracht word in jou swakheid volbring. Deel met jou doring. En so trek Paulus sy doring uit. En so sien ons die paarskyp wat van mos en olie oorloop. En sien jy wat moet gebeur. Sien jy dat ek en jy die stad is wat op die berg lee. Die lamp is wat nie onder een maat emmer staan nie, maar op een stander. En die licht van God, die licht van God, met ander woord, al wat ons doen, ons word een refleksie, ons word een deurgee van die licht van Godse geest, wat binnen ons is, wat een toegang gekryd tot ons denken, wat deur, en nou sê hy, ek sal jou vergoed die jare, verstaan jy die jare wat vergoed is, hy sê, ek stoot, wat God doen, hy brei sy koninkryk uit, kan jy sien op wat er manier doen hy dit, Kan jy, kan jy, onthou jy die beeld wat God vir eh, Daniel gegeet, ek moet stop, aan Nebuchadnezzar, toen noem die Nebuchadnezzar sy droom van die beeld, hy sê, en hierdie rots het gekom, so sonder die toedoen van mense aan en losgerik, en hy beeld getref van sy voete, en wat het gebeur? Die rots het gegroei, en wat het gebeur? Hy het die hele wereld gevul, wat er rots praat hy van. Afskou die rots waar hy gekap is. En hy sê, hierdie rots met die wereld vul, besef jylle, besef jylle waar is ons mee bezig, Nehemia sê, sal een man soos ek vlug? Ek wil vir jou vraag, sal een man soos jy vlug? Uit Zuid-Afrika uit weg, terwyl God sê, jy heeft die rots, wat die lamp moet vul. Come on. Jy is die rots, wat die lamp moet vul. Jy is die rots, wat met, as jy nog iets kan uitwaak uit die prentje uit. Jy is die rots. Maar in baie van ons levens werk het andersom. om die ek krimp al hoe meer, krimp al hoe meer, krimp al hoe meer, word al hoe meer verder teruggestoot. Hoe wie kom? Oor een rede. Hy sê ek het by een land van een leiman, by die wingerd van een leiman verbygestap, sê Salomo. Hy sê ek het gesien, is toegegroei met die doorms. Daar kom hy en hy sê nog een bykie slaap, nog een bykie sluimer, nog een bykie handen vou my terras en jou armoede kom na jou toe soos een gewapende man. Ek kom jylle politiek praat en eindig daarmee. As ons die spoor van vernietiging dier Afrika volg, van die Congo af in 1961 onder Patrice Lumumba, ons sien die spoor van vernietiging wat in Afrika geloop het, al die jare. En weet jy wat was Afrika? Afrika was kolonies van die westerse nazies, die Franse, die Franse hier genote, waar die vrome Franse hier genote na Zuid-Afrika toe gekom het om die evangeliese licht te kom plant. In die Congo praat hulle Frans. En die Engelse sedelaars en die Livingstons en die Stanleys en noem dit alles. En wat het daarvan geword? Jy sien oorlevering, het hierdie processe kanseleer. En as ons oorlevering toelaat, in ons levens, wil ek vandag vir jou sê, pak jou tasse, en gaan Canada of Australië toe, want die kom moeilijkheid. Maar weet jy wat, ek gaan nie my tas pak nie, want oorlevering dikteer nie meer vir my nie. Ek het een volgeling geword, en ek stap in sy voetstappe, en die koninkryk van God het nabij gekom. En ek en jy, waar ons stap, moet koninkrijk vestig. Maar het sal nie vestig, as daar nie saad is nie. Het sal nie vestig, as daar saad wat geplant is, nie, nie gekoester word nie. Ek spook al vijf jaar met die klombome, ses jaar met die klombome. In ses jaar wat ek ingesit en ingesit en ingesit het in die bome, vir oes. Maar so seker as wat ek lewe, ek gaan oes. Oes. En ek vir jyde sê, daar is een geestelike oes vir ons, wat veel groot is, as bekerlete. Veel groter is die sekulare werk wat jy doen. Daar is een geestelike oes vir my en jou, wat die licht, wat die verlichting is vir elke nasie, wat as een eindom toegekom het, wat daar die licht gaan skyn, in hierdie wereld. Een licht tot verlichting, wat mensense levens gaan verlicht. Dis my jou plek. Laat toe, dat Godse woord vlees word in jou. Heere, ek dank jy vanmorgen. Dank jy vir die woord wat vol is, tot oorlopings toe. Dank jy vir die lewe, wat jy vir ons gegeet, sonder beperking. Dank jy, Heere, vir die koninkrijk wat gekom het. En dank jy dat ons vanmorgen ons harte kan bijg in sagmoedigheid, om in sagmoedigheid die ingeplante woord te ontvangen te sê, Heere, om uit te breek, uit te breek uit die beperking van oorlevering, uit die beperking van vreesgeloof, en in te kom in die energie van liefde. Om die liefde spel met u te voltooi, waaruit die energie vrygestel word, om u koninkryk te wees, te vestig, so die rots, wat u voor ons beloof het, wat reeds gekom het, so dat die rots kan groei en die hele aarde sal vol met die eerlijkheid. Volgens die profetiese woord, ek dank jy daarvoor. In Jesus naam. Amen.